وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يقول الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكمت ميت محمد صلاة سلام زمفكيه ومختلفيانا ما نصارى كجامبو la Isa ibn Maryam alayhi salam kunao miongoni mwao ambao wamesema kuwa innahu huwa Allah kunao baadhi ambao wamesema Isa ibn Maryam ndio wa kuabudiwa yani ni Allah wa man qal na kunao wengine ambao kama wamesema yeye ni mtoto wa Allah na kunao wengine ambao kwamba wamesema kwamba yeye ni katika wale Allahu watatu walioshirikiana Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake ni ya kweli tusikize anavyotueleza juu ya ikhtalifiana juu ya manasara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 manasara waliosema kwamba Allah ni Isa mtoto wa Maryam kwa kumnasibishia Isa ibn Maryam uungu ambayo si ya kweli walikufuru tusikie Isa ibn Maryam alayhi salam anavyosema mwenyewe waqala al-Masih يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم Isa bin Maryam alayhi salam alayhi salam alisema kuambia hao wana wa Israel ubudu Allah rabbi wa rabbakum mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala ibada mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa sababu mimi na nyinyi ni waja wake mimi na nyinyi ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kisha akaeleza innahu man yushrik billah hakika yeyote ambaye kwamba atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote katika viumbe vyake faqad harrama allah alayhi aljanna hakika bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia janna kuingia kwake janna ni haram wa ma'wahu nar na makao yake ni motoni wama lidhalimina min ansar na wale ambao kwamba watafanya dhulma ya aina hii ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na viumbe vyake hawatapata wenye kuwanusuru siku hiyo ya kuingia motoni hii ni naam radi ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anawapiga wale ambao kwamba walisema kwamba Isa huwa Allah Naam na pili Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura hiyo hiyo Maida kuanzia aya 33 mpaka aya ya sabini na tatu mpaka aya ya sabini na tano anasema jalla fi ula laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahu wahid wa illa lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون أنا توليز الله سبحانه وتعالى جوية خباري يا والي أمبا وكمبا والداي كمبا كنا وشركيان بين يا وونغ وتاتو أمبا وكمبا وكمانيشا نعم وجينا لماما na la Bwana na la Roho Mtakatifu wakidai kwamba kuna ushirikiano baina hao watatu kwa uungu yani wakimaanisha Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu na vile vile Isa ibn Maryam alayhi salam ni Mungu kisha mama yake Isa ibn Maryam alayha salam ni Mungu kuna ushirikiano katika uungu baina hao watatu Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hakika bila shaka walikufuru manasara ambao kwamba walidai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko na ushirikiano na Isa bin Maryam alayhi salam na Maryam alayha salam katika uungu wamekufuru hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki hakuna muumba ambaye kwamba anapaswa kuabudiwa kwa haki ila huyo mmoja tu ama min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun kisha Allah anawahadharisha kwa kuambia hivi na endapo hawatakoma kusema hivyo kwamba Allah kuna washirika watatu inna Allah thalithu thalatha la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim itawakuta adhabu ambayo kwamba ni ya kuumiza lakini rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala huruma aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kuwasamehea kwa kosa kubwa ambayo kwamba ameifanya ya kudai kwamba Allah kuna washirika katika uungu Allah ako tayari kuwasamehe akasema afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wakitubu na kumrejesha Allah subhanahu wa ta'ala kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yao batil ya kudai kwamba Allah uko na ushirika, ushirika katika uungu pamoja na Isa na mama yake wakirudi nyuma wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na amsamaha kwa hilo ya Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehea wallahu ghafurur rahim Allah ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa rahma kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari kamili kuhusiana na Isa bin Maryam alayhi salam na mama yake Maryam alayha salam Allah subhanahu wa ta'ala anasema mal masih ibn Maryam illa rasul huyu masih ibn Maryam Isa alayhi salam sio nyingine isipokuwa ni rasul ni mwanadamu na ni mtume ambaye kwamba alitumilizishwa kwa wale wana wa Israeli qad khalat min qablihi ar-rusul walipita kabla yake mitume wengi tu wa ummuhu siddiqa na mama yake vile vile ni kiumbe ni mwanadamu ambaye kwamba alikuwa ni mkweli alikuwa ni mzuri kana yakulani taam vile vile sifa yao walikuwa wanakula taam watakapokuwa haja na taam wakiwa na haja na njaa basi walikuwa wanakula taam kisha anaelezwa rasul undhur kaifa nubayinu lahum alayat yani wamewekewa wazi kila jambo juu ya hilo kisha uangalie bado wao wanapinga wanapotea Naam kwa hivyo yeyote ambaye kwamba atadai kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akona ushiriki katika, katika uungu pamoja na Isa ama pamoja na Maryam alayhi salam basi atakuwa amekufuru vile vile Kisha tuangalie Isa alayhi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 116 na 17 atawafedhehesha wale ambao kwamba walidai kwamba yeye ni Mungu ama yeye ni mwana wa Mungu anasema Allah subhanahu wa ta'ala habari ambayo kwamba itatokea siku ya kiyama kumbuka tulipo tutakapomuuliza Isa ibn Maryam siku ya kiyama yani ha anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn je wewe ndio uliwaeleza watu wa kufanya wewe pamoja na mama yako mzazi wa kike yani Maryam alayha salam kuwa ni maabudain kuwa ni watu wa kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza Isa alayhi salam je ni wewe ndio uliwaambia hawa wanadamu kwamba wewe na mama yako ni watu wa kuabudiwa yani mnafaa kuabudiwa Isa ibn Maryam atasema subhanak atamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na hayo kisha atasema ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq haikuwa wala haipaswi kwangu mimi kusema kila ambacho kwamba sio haki in kuntu in kuntu qultuhu faqad alimta kama nilisema basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala ulijua ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik wewe unajua kile ambacho kwamba kiko kwenye nafsi yangu walakin mimi sijui kilichokuwa kwenye nafsi yako innaka anta alamul ghuyub unajua yale yote ambayo kwamba yamejificha kisha Isa bin Maryam alayhi salam atasema ma qultu lahum illa ma amartani bi mimi sikuwaeleza sikuwaambia hao wanadamu hao wana Israeli illa ma amartani bihi illa ulitoniamrisha mimi kuwaeleza ani'budu Allah rabbi wa rabbakum na uliniamrisha mimi niwaambie wa abudu wewe peke yako ambayo kwamba ni muumba wangu, mola wangu pamoja na mola wao na muumba wao, na wakuabudiwa ni wewe peke yako. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim, na mimi nilipokuwa na wao nilikuwa nikiweleza jambo hili na nilikuwa naona naam, wanapinga. Falamma tawaffaitani, ilipofika wakati wangu wa mwisho kuishi duniani, ulininyanyua hali ya kuwa mimi niko hai. Kunta anta raqiba alaihim, wao ndio walikuwa unaona yale ambayo kwamba yanafanyika baada ya mimi kuondoka kule duniani wa anta ala kulli shay'in shahid na wewe ulishuhudia yote ambayo kwamba yalijiri katika, katika munasaba aya hizi ambazo kwamba tumeweza kuzisoma kunayo naam aiyad ya kufar ambayo kwamba inafanyika leo hii na vile vile kunayo rasu sana Eid ambayo kwamba vile vile itafanywa katika mwanzo wa mwaka hizi ni aiyad ambayo kwamba sio yetu sisi waislamu kwa sababu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ahlul ahlul milla yani katika umma huwa Allah subhanahu wa ta'ala analeta sheria zake ambayo kwamba inafaa kufanyiwa kazi sasa tuangalie kunazo na makosa ambayo kwamba waislamu huangukia katika kufuatana na sheria ambayo kwamba siyo yetu sheria ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutuelekeza tuifuate waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hao manasara hufanya pupa na bidii kuhakikisha kwamba wanasimamisha hizo ayad zao ambayo kwamba ni mwaka unapoanza na vile vile kuna naam hii Eid ya Christmas na vile vile kuna hizo ayad ambazo kwamba si ya Kiislamu kwa sababu gani wanafanya pupa ya kuisimamisha kwa sababu ni juz'un min aqidatihim kwa sababu ni kipande kutoka kwa akida yao katika dini yao watafanya bidii na kutoa mali kwa sababu ya kuhakikisha naam wamesimamisha hiyo Eid kwa sababu ni juzu min aqidatihim ni kipande katika akida yao na dini yao na hiyo ni akida batila na dini ambayo kama ni batil dini ambayo kama ni batil yani kufur kwa hiyo yeyote ambaye kwamba atafanya na kufurahia huenda ikampelekea katika kufur naam na kuna dhambi kubwa baada ya kufur la kushangaza zaidi utakata vijana wa Kiislamu wamepatwa na hiyo musiba ya kufuata naam kila step ambayo kwamba wanapiga wale ambao kwamba si waislamu wanafuata hatua ya kila ambacho kwamba wanafanya wale ambao kwamba si waislamu mpaka aiadi yao vile vile waislamu wanataka kusherekea Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi pamoja na wao katika haki wanashiriki katika hiyo Eid kwa kuweza kufurahia na wasiokuwa waislamu na hiyo Eid ni Eid ambayo kwamba si ya Kiislamu anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala inna al-a'yada من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kwamba hakika hizi Eid ni katika jumla ya sheria ambazo naam Allah subhanahu wa ta'ala anazielekeza waislamu kuifuata na umma yote ambayo kwamba ilikuwa katika njia hiyo nzuri wal manahij na njia na vile vile ni katika ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema juu yake likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku yani katika kila watu wa milla katika kila watu wa mila huwa Allah subhanahu wa ta'ala anawajalia sheria ambayo kama wataifanyia kazi na miongoni mwa sheria ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi naam na sherehe zetu ni Eidul Fitr na Eidul Adha hizi mbili ambayo alayhi salatu wasalam naam alituelekeza tuweze kuifuata naam na hii ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isiyokuwa hizi mbili isiyokuwa idi hizi mbili basi hatuhusiki ndani yake na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina la yashhaduna zura wa idha mardu billaghwi mardu kirama ay walladhina la yashhaduna zur wale ambao kwamba huwa hawajihusishi azur e, yani maana yake ayad alkufar hizi maidi ambayo kwamba si yetu sisi wale ambao kwamba washuhudii Eid ambayo kwamba si yetu sisi kwa hivyo miongoni mwa sifa za waumini wazuri ni kujiweka mbali na hizo ayad. Na vile vile katika kushirikiana na hao ambao kwamba si waislamu katika hizo ayad zao ambao kwamba ni batila na kuweza kusherekea pamoja na wao ni sawia na mtu kuridhia kwamba achafue akida yake ni mtu kuridhia kuchafua akida yake ambayo kwamba ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ambayo kwamba ni akida safi aweze kuchafua kwa kuweza kuingia katika itikadi ambayo kwamba sio safi ya manasara itikadi ambayo kwamba sio safi ambayo kwamba wanalingania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala naam yupo na washiriki katika uungu wake vile vile wanalingania kwamba Allah subhanahu yani Isa ni Allah kwa hiyo mtu yote ambaye kwamba atashirikiana na wao katika kusherekea na wao katika hizo ayadi yao ambayo kama ni batila, afahamu kwamba anachafua akida yake ambayo kama ni safi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa kuenda kujiunga na wao, kuenda kujiunga na wale ambao kama wanalingania naam kuwa Allah yani ni Isa ibn Maryam kisha vile vile kulingania kwamba Allah yupo katika ushirika katika ungu wake anasema Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na yuko mbali na yale ambayo kwamba wanaisema naam juu ya hiyo kwamba Isa ni Allah juu kwamba Allah kuna ushirika katika uungu wake pamoja na Isa bin Maryam alayhi salam na vile vile mama yake Maryam alayhi salam vile vile kuna msiba nyingi ambazo kwamba waislamu naam huingia ndani yake Naam inshallah katika khutba ya pili tutaweza kuelezea sehemu iliyobakia. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Naam na katika musiba ambayo kwamba imewasibu vijana wa Kiislamu na Waislamu wengi kwa ujumla ni kuwa hujishirikisha katika hiyo hafla ama Eid ambayo kwamba ni ya Christmas na ya kufungua mwaka kwa kuweza kufanya tahnia kuweza kupongezana naam mfano Merry Christmas naam na happy new year hizo sio katika sheria ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi waislamu endapo ikiwa ni Eid ya milad ambayo kwamba ni happy birthday na vile vile Eid ambayo kwamba ni ya Christmas ama Eid ambayo kwamba ni ya rasu sana kufungua mwaka Muislamu hafai kujishirikisha naam kwa aina yote ya sherehe kama hizi kwa sababu sio katika mila ya Kiislamu na yote ambaye kwamba atafanya hivyo basi afahamu kwamba ni munkarun adhim wa ithmun kabir anakuwa ni mwenye kufanya makosa kubwa na anapata madhambi makubwa sana Naam ndio Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu chake cha Ahkam Ahli Dhimma amma tahni'atuhum bi sha'air al-kufr al-mukhtass bihim fa بالاتفاق انا anasema Imam ابن القيم الجوزي رحمه الله katika kitabu chake kwamba kuwapongeza wale ambao kwamba si waislamu katika hizo ayad zao ambazo kwamba ni batila ni katika kuonesha naam naam katika zile sha'air zao ambazo kwamba ni za kufru mukhtas bihim mukhtas bihim yani ni yao wenyewe kama christmas ya waislamu rasu sana kule kusherekea sio katika mambo yetu ya Uislamu naam na mfano ya nyingine kwa hivyo mwenye ataweza kuwapongeza katika hilo basi afahamu naam ni jambo la haramu na wameafikiana maulama wote juu ya hilo maulama wote wamefikiana juu ya haramu ya kuwapongeza katika hizo ayad zao na vile vile haifai kabisa hiyo amekusanyika maulama kuhusiana na jambo hili haifai kabisa kwa muislamu kuweza kusaidiana naam na wale ambao kwamba wanasherehekea hizo sherehe kwa kuwasaidia katika hizo edi yao kivyovyote vile imma katika kuwauzia naam ama kuweza kuwakombolesha katika sehemu ambazo kwamba watu wako nazo haifai kabisa Muislamu kuweza kushirikiana na wao katika jambo hili kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa unaonesha ni muhimu sana mnachokifanya itakuwa unaonesha ni, ni mzuri sana dini yenu inayofanya inayofanya na hiyo dini ni batil naam na hizo ayad ni batila kwa hivyo tufanya bidii katika kujiweka mbali na makatazo haya Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema wala yajuzu bay' kull ma yasta'inuna bihi ala iqamati sha'air dinihim na haifai kwa muislamu kuweza kuwasaidia naam kusimamisha naam ile sha'air ya dini yao na hiyo dini ni batil bila shaka haifai kabisa kwa muislamu kuweza kufanya nini kusaidiana na wao katika jambo la kusimamisha hizo ayada ambazo kwamba ni batil ambayo kwamba zipo katika dini yao kwa hivyo tumuombe tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kufanya hivyo sio katika kusaidiana ala albirri wa taqwa hiyo si katika kusaidiana ala albirri wa taqwa bali ni kusaidiana katika alithmi wal udwan ni kusaidiana katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala tayib kwa kudai kwamba Allah akona mtoto kwa kudai kwamba naam Isa ni Allah kwa kudai kwamba Allah akona ushiriki katika uungu wake kwa hiyo kufanya hivyo itakuwa ni kusaidiana katika jambo hilo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie naam tuwe miongoni mwa wale ambao wanasikia khair na kufuata tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na kujitenga na kukomeka na makatazo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza na kama endapo watu walishafanya hivyo basi muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa msamaha na mwisho tukimalizia ni hadithi ya Rasul alayhi salatu wasalam aliposema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum yeyote ambaye kwamba atajishabihisha na kujifananisha na watu fulani basi afahamu yupo miongoni mwao mtashabaha biqaumin fahuwa minhum ambaye kama tajifananisha na watu fulani basi atakuwa miongoni mwao kwa hiyo tusijifananishe na amkivyote vile katika mavazi mazuri mtu anavaa kwa ajili ya kushabihisha na wale ambao kwamba wanafanya naam hizo sherehe ya mwaka mpya na sherehe ya Christmas ama kutoka na familia naam kwa sababu ya kujinasibisha na hiyo siku kwa kufurahia sehemu fulani naam ama kufanya chochote ambacho kwamba ni ya kujishabihisha na wao itakuwa uko miongoni mwao tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia ambayo kwamba anairidhia yeye tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze makao yetu ya mwisho iwe ni peponi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wale ambao kwamba wanafundisha watoto wao vile vile kwamba mambo kama haya sio katika mambo ambayo kwamba ni ya dini yetu ili kesho kesho kutu tusipokuwa watoto wetu wawe katika sirat almustaqim kwa machache laqad wasafa Allah nabiyahu fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم